بسم الله الرحمن الرحيم والإجماع وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة میگه اما اجماع اجماع یکی از ادله هست میگه اما اجماع عبارت است از اتفاق علمای اصر حتی اگر یک عالمی از اونایی که اعتبار علمی دارند تا اگر یک مجتهدی اختلاف داشته باشه دیگه بهش نمیگند اجماع فهو اتفاق علماء العصر اجماع عبارت است از اتفاق علماء عصر على حکم الحادثه بر حکم حادثه بر حکم یک مسئله شرعی یک حادثه شرعی و نعنی بالعلماء منظور ما از علماء میگه الفقه فقها هستن مجتهدین و نعنی بالحادثه و منظور ما از اتفاق کردن بر حکم حادثه الحادثه الشرعیه الحادثه الشرعیه حادثه شرعی هست نه بحث های ریاضی و فیزیک و لغت و دیگر وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها اجماع إن أمة حجة نا أمة ديگر لقوله هل الدليل میاره برا إنك چرا اجماع حجة است لقوله صلى الله عليه وسلم بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة أمة من بر گمراهی با دیگه اجماع نمیکنن جمع نمیشن اتفاق نمیکنن از موقعی که علما اومدن بر یک مسئله اتفاق کردن بدون اون گمراهی نیست اون حق است و شرع وارد به اسمتی هذه الامه و شرع وارد شده برای اسمت این امت یعنی برای حفظ کردنش از گمراهی شر اومده و گفته که این امت بر گمراهی جمع نمیشند پس علمای این امت بر گمراهی جمع نمیشند این شد از تعریف بسیار ساده ای که از اجماع ارائه داده بود ادله ای رو در کتب دیگر در این مورد که چرا اجماع حجت است و والاجماع حجة على العصر الثانی و اجماع حجت است بر عصر بعدی عصر دوم و فی ای عصر کان و در هر عصر دیگه که اجماع باشه ولا يشترط یعنی اجماع حجت است بر اصر دوم و بر هر اصر دیگه ای با توجه ثانی که واو آورده این معنی برداشت میشه و همچنین و اجماع حجت است که قبلا این مسئله رو گفت ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح و شرط نیست انقراض اون عصر بر اساس قول صحیح یعنی چی؟ یعنی اینجا اختلافی وجود داره گروهی میگویند زمانی که فقها اجماع کردند به شرطی این اجماع حجت است که همه فوت کنند انقراض عصر گروه دیگه میگن نه به محض اینکه اجماع بسته شد بعد از اون دیگه اجماع حجت است ولو اینکه افرادی با اون اجماع اختلاف داشته باشن دیگه هیچ ضرری به اون اجماع نمیرسونه اما گروه میگن نه باید عصر تمام بشه یعنی در اون اصر اگر یکی اومد برگشت یا اختلافی شد اجماع به هم میخوره و قول صحیح و نویسنده میگه ولا یشترط انقراض العصر على الصحیح و شرط نیست انقراض عصر بر اساس قول صحیح چون گروهی اینو شرط میدونن حالا میگه چرا فان قلنا اگر ما بگوییم یعنی شرط بدونیم اگر ما شرطش بدونیم انقراض اصر رو فان قلنا اگر بگوییم انقراض الاصر شرطون اگر ما بگوییم انقراض اصر شرطه تمام فقها باید فوت کنند تا اون اجماع اجماع بشه مشکلاتی پیش میاد يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد اون موقع اعتبار داره قول اون شخصی که در هنگام زنده بودن اجماع کنندگان به دنیا بیاد و فقیه بگرده قولش اعتبار داره و لهم و همچنین ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم خودشون هم میتونند از اون قول بر بگردن این مشکلات برای اجماع پیش میاد پس اگر ما بگوییم که انقراض اون عصر شرطه فوت کردن اجماع کنندگان شرطه اون موقع هنوز که همه فوت نکرده اند شخصی به دنیا میاد و فقیه میشه اصلا با اینا مخالفت میکنه و خودشون اصلا بعد از این اصلا میخوان بر بگردن والاجماع یصح بقولهم و فعلهم و اجماع درسته بسته میشه محقق میشه با قول اجماع کنندگان و بفعلهم و با فعلشون یعنی عملا یک کاری رو بکنن و کسی چیزی نگه وبقول البعض وبفعل البعض و با سخن بعضی از مجتهدین و با عمل بعضی از مجتهدین دیگر یعنی سکوتی بعضی چیزی بگند و بقیه سکوت کنند و انتشار ذلك و سکوت الباقین عنه بله والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض بقول بازي وعمل بازي ديگر دیگر اجماع السكوتي هست وانتشار ذلك وسكوت وسكو وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه خب وبقول البعض وبفعل البعض إن جمله انتشار ذلك مرتبط بهمون منهز قفتبود والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم اجماع صحيح بقول فقهاء وبفعل فقهاء فعل وبقول البعض وبفعل البعض وبا گفته وبعمل وبا و انتشار ذلك این گفته پخش بشه منتشر بشه یا این فعل منتشر بشه و سکوت الباقین عنه و دیگر فقها سکوت کنند این توضیح میده نوع اجماع سکوتی رو پس میگه اجماع صحیح است با قول بعضی ها و با فعل بعضی دیگر و با قول بعض و فعل بعض که این قول بعض یا فعل بعض منتشر بشود و دیگران سکوت کنند انکارش نکنند اون موقع این اجماع میگه صحیح هست تا اینجای کار بحث اجماع تمام شد موفق و پیروز باشید